وجعلنا من ليوفقنا حتى نلقى ربنا جل وعلا ثم بقى الله سبحانه وتعالى بيشكر الرحمن الشافعي قال حسن عليك لنفسكم وحكيم كل ثم بقى الله وانفعلي مع كذلك ولي فشكران الزيت الزكاه wasimamizi wa masjidi hii ambao wametupa nafasi hii kwa ajili ya kuzungumza na ndugu zetu laala نتنبذ من الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من هذا يسمى الإمام مالك رحمه الله تعالى لو أن يسمى الإمام من جنيه بعد ياتي وين لسانه anasema hakutatengamaa mwisho wa umma huu isipokuwa kupitia kile kilichotengeneza mwanzo wa umma. Ni maneno mafupi sana, lakini maneno yamebeba ujumbe mpana sana, mkubwa sana. Hakitotengeneza mwisho wa umma isipokuwa kile kilichotengeneza mwanzo wa umma. Maneno haya yanatuvuta tutazame sehemu mbili au pande mbili katika umma huu. Maneno haya Imam Malik rahimahullahu taala yanauvuta umma huu urejee taarikhi ya Uislamu mwanzo wake namna ulivyokuwa kabla bi'thati nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabla hajatumwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hali ilikuwaje na baada ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam akilingania dawa ya uislamu hali ilikuwaje maneno hayo tukuta tuitazame kidogo tarehe ya uislamu wakati huo kadhalika maneno haya yanatulazimisha tuitazame hali ya uislamu mwishoni katika zama tulizonazo na hali tulizonazo na tufanye mukarana baina ya hizi pande mbili au nafasi hizi mbili tulinganishe kati ya hizi nafasi mbili tutazame hali ya dawa au hali ya watu mwanzo kabla ya uislamu na mwanzo wa uislamu na hali ya watu mwishoni tukirejea kidogo hali ya watu mwanzo tunaijuaje Ndugu zangu, baada ya kulingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwanzo, wakamkubali baadhi ya watu mwanzo, tena mmoja baada ya mwingine, kwa tabu, wakateswa, wakafanyiwa madhila mengi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawashauri baadhi ya masahaba wafanye hijra kwenda Habasha Wakati huo nchi ya Habasha si ya Kiislamu na mtawala wake si Muislamu. Walipofika kule, tarehe inatuambia ukisoma kutubu za ahlilmu, kutubu siyar, baada ya kufika kule wakiwa wamefuatiliwa na maadui na taarifa ikaleta kwa mfalme wa Habasha Annajashi rahmatullahi taala alayhi akawaita. Baada ya kuwaita, akawahoji kulingana na kile walichonacho. Madha qalu lahu, akasimama Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ndiye aliyesimama kuwakilisha msafara alionao wa takriban watu kumi na tisa, na huu ni mwanzo wa Uislamu. Sasa ifahamike, tarehe inatuonyesha ni mwaka takriban watano mwanzo wa Uislamu Anasimama Jaafar bin Abi Talib anamwambia mfalme, anamwambia sisi tulikuwa ni watu ambao na abdul asnam kunna qauman ala shirki, sisi ni watu ambao tulikuwa juu ya shirki, naabudu lasnam, tunaabudu masanamu wayakulu lqawiyu minna ldhaif, mwenye nguvu alikuwa anamtafuna dhaifu katika sisi. Wanakulu lmaita, tulikuwa tunakula mizoga hatujui habari za vichinjwa watu wanachinjaje hatujui habari hizo watu walikuwa wakivuka mipaka juu ya nafsi zao kadhalika katika sheria ya Allah kadhalika kwa ndugu zao hakukuwa na ustaarabu wa aina yoyote hali ilikuwa namna hiyo kwa tukirejea kabla ya Uislamu tunakuta mazingira yalikuwa magumu sana baada ya kukubali dawa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya madhila wakateswa, wakanyanyaswa, wakauawa kuuawa, damu zao zikamwagwa, wakahamishwa katika miji yao wanayoipenda lillahi azza wa jal, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wanaingia watu katika Uislamu kwa kujificha, wakawa wanaingia watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa siri na anayefahamika katika wengi wao walikuwa wakifanyiwa madhila kutoka ndani ya familia zao haya yanafahamika katika historia wala kuna ugeni na tunayasikia mara nyingi tunayasoma tunasomewa na mashehe zetu na walimu wetu kulitokea nini baada ya hapo baada ya hali hiyo allah subhanahu wa taala akaleta fatwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo la kwanza liloanza nalo ilikuwa ni kufundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akitumia nyumba ya Arqam ibn al-Arqam al-ma'ruf akitumia nyumba hiyo kuwasomesha baadhi ya watu dini mle ndani ya nyumba hiyo usome historia ya Uislamu uone ni jambo gani alianza nalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika dawa wakati huo ifahamike mazingira ya Uislamu ni magumu lakini pia wengi wao ni masawakini ni maskini hali zao ziko hivyo wanaokubali dawa hali zao zilikuwa ni hivyo hakuona la mwanzo la kuwasaidia wala hakuwa na nafasi ya kuwasimamishia daula kwanza awahukumu kwa sheria ya allah au awawekee benki ya kiislamu wakati huo au awawekee mipango maalum hata awajengee hospitali ya kiislamu au jambo lolote mwanzo la kwanza aliloanza nalo ni kutafuta mahala maalum pa kuwasomeshea dini yao na utaona kundi hili ambalo linaenda kwa huyu mfalme annajashi baada ya kuwahoji akawauliza katika yale aliyowauliza maswali mengi na marefu akajibu mwishoni akawaambia mnaweza mkanisomea katika yale anayowaambia huyo nabii wenu wakasema ndiyo madha talau alaihi walimsomea nini wakamsomea surati maryam mpaka akalia mfalme annajashi analia tazama mwanzo wa uislamu ni mwaka wa tano waislamu wanaweza kuisoma quran surati maryam ndo wamesilimu lakini wanafahamu kilichotupokea sisi ambacho ndo kitatulea sisi kitatupa nashati katika dini yetu ni kusoma kwa hiyo mwaka wa tano silaha yao kubwa mbele ya yule mfalme haikuwa bunduki, hawakuwa hata na mshale, hawakuwa sasa wafanye mazoezi mbele ya yule mfalme kwamba sisi ni jeshi, sasa tunakaza. Silaha yao kubwa iliyowalinda mbele ya yule mfalme mpaka akawapa himaya ya kuwahifadhi dhidi ya maadui zao ni nini? Alilmu, tilawatu lquran kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alafu ona namna waislamu walivyopoteza mwelekeo ndio maana Imam Malik akasema hakitotengeneza mwisho wa umma mpaka kilichotengeneza mwanzo. Kilichotengeneza mwanzo ni nini? Ni alilmu. Walisimama kwa ilmu, wanasoma Qur'an, wanaeleza yale yanayofundisha nabii wao wanaeleza shirki ambayo amewakataza, wanaeleza uadilifu ambao wamewafundisha wanaeleza kuheshimu watu na kutengeneza ujirani mwema, wanaeleza dini aliyowafundisha wana ilmu. Ni mwanzo wa Uislamu, mwaka wa tano. Wangapi Waislamu tunao na miaka tano mara kumi hamsini hawezi kusoma suratu Maryam? Wangapi? Wangapi? Ni mwaka wa tano anaweza kusoma suratu Maryam wangapi waislamu leo hii ana miaka hamsini ni mara kumi ya miaka ya wale hawezi kusoma hata suratul baqara sikwambii hiyo bali suwar nyepesi zile hawezi kusoma hata wanaziati gharqa sikwambii hiyo bali hata waladiyati dhabha hawezi na akiweza muulize nini maana ya waladiyati dhabha waislamu baki wanaimba haelewi haelewi qurani hii iliyoteremshwa ikiwa ni hudan wa shifaun lima fi sudur ah, shifaun ni ponyo ya yale yaliyomo ndani ya vifua unazuru min alqurani ma huwa shifaun wa rahma tunateremsha katika qurani kila ambacho ni ponyo na ni rahma qurani hii ambayo imekuja ni ponyo ni tiba ya yale yaliyomo ndani ya vifua vyetu ndo unasoma waladiyati dhabha hujui maana yake leo hii muislamu wa miaka 30 wa miaka 40 wa miaka 50 wa miaka 60 na hauna haya ya kutana na Allah wakati unajua mambo mengi ya dunia yako mambo mengi ya kisiasa mambo mengi ya michezo ukikaa kwenye kijiwe ukieleza mpaka watu wanachoka kwa sababu ya uzoefu ulionao huwezi kusoma hata wailun likulli humazatin lumaza اتق الله يا عبد الله ان شاء الله alidhalika khuliqta kwa ajili ya hayo mengine unayoendea ndio umeumbwa wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون sijaumba majini na watu ila waniabudu umeumba ili umwabudu Mola wako wewe utamwabuduje Mola wako ala jahlin haumjui utamwabuduje Mola wako akikuajiri mtu kwenye ofisi yake ya steshonari tu ufanye kuprinti makaratasi na kuchapisha anataka uwe na elimu allah aliyekuata duniani umwabudu ndo huna elimu ya ibada allah subhanahu wa taala amri ya kwanza iliyoteremsha kwa nabii wake alimwambia iqraa bismi rabbika ladhi khalaq khalaqa linsana min alaq aya hizi zinateremka tano kabla hajaamrisha swala hajaamrishwa swala hajaamrishwa kufunga mwezi unaokuja mbeleni hajaamrishwa hija hajaamrishwa zakaa hajaamrishwa jihad anaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq linabda bima bada allahu bihi tuanze na aliloanza nalo allah mola wetu ni jambo la kutafuta ilmu nafi na hili halina mkubwa wala mdogo hawa masahaba tunaowasema wapo waislamu umekuta wana umri wake zaidi ya mtume na wamesoma kwake hawakumdharau kwa sababu ya umri wao wapo watu walikuwa ni matajiri kuliko mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali wakitoa mali zao kwa ajili ya uislamu halikuwazuia hilo kuisoma dini ya Allah. Wapo watu walipewa masuhulia mbalimbali, halikuwazuia hilo kusoma dini ya Allah. Nani ana udhuru wa kusoma dini ya Mola wake? Ndugu zangu katika imani, haya maisha tunayoishi ni maisha ambayo yanakatika, ni maisha ambayo yana mwisho, ni maisha ambayo yanaondoka, tunaenda kukutana na Allah tunaingia kaburini. Leo tunaeleza ameondoka shekhe wetu fulani, tunaeleza ameondoka mzee wetu fulani, kesho ameondoka ndugu yetu fulani. Kila kukicha watu wanaondoka kuelekea kwa Allah, na zamani ilikuwa unasimuliwa kifo cha mtu fulani pekee, na katika miaka kumi fulani amefariki. Mwaka jana tumekuwa na msiba bwana fulani akafariki, na katika miezi sisi wakati tunakuwa msiba mnausikia, mnaenda kushangaa kuna msiba kwa fulani leo hii hakukati kiwiki utasikia msiba tena si mmoja ni miwili hapo tulipokuja kwenye msiba hapo ni msiba miwili imetokea ndani ya siku moja tofauti na matatu familia moja msiba wa wazee wetu wameondoka ndani ya masaa ya siku moja ameondoka huyu akafuatia huyu ndani ya masaa ya siku moja na si huwa tu bali inafuatana kila kukicha na si hawa tu ni wewe ni mkeo ni mwanao ni ndugu yako ni shangazi yako wa hakadha tupo katika njia kuelekea kwa allah tena kwa spidi kubwa na sote tunaingia makaburini mwetu na kila mmoja akiingia kaburini mwake ataulizwa maswali maswali matatu aliyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalu almar'u an rabbih wa an dinihi wa an nabiyhi anaulizwa mja kuhusiana na dini yake na mola wake na nabii wake lazima ataulizwa akiwa ni mja mwema aliyesimama sawa anajibu maswali wa illa asipokuwa ni mja wa Allah aliyesimama katika imani anayejua dini yake akiuliza maswali asema ha hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kiulizo yule mtu ambaye alikuwa ni munafiki, alikuwa yuko mbali na dini yake mwovu, atasema ha ha ha la adri fa inni sami'tu an nas yaquluna shay'an fa qultu, ndio maneno anayotoa kaburini mja anapoulizwa, anasema ha ha ha. Hadithi imekuja hivyo المامر وثمين رحمه الله تعالى وكتب شيخ ايش حديثي يا كسيما وكتب كسيما ها ها ها لا أدري فإني سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أكسيما ها إمام ثمين كسيما كأنه يريد أن يتذاكر أن يتذاكر شيئا ولا يستطيع كان كوانبا أنا ساكا أقوم بكتب أو يتذكر شيئا ولا يستطيع anataka akumbuke jambo lakini hawezi akisema ha kama anakuta kumbukumbu hivi huko duniani kuhusiana na Muhammad ibn Abdullah hivi limejifunza nini anakuta kumbukumbu anaishia kusema ha ha haiji kisha anasema la adri sijui fa inni sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fakultu nilisikia watu wanasema kitu nami nikakisema kitu gani hajui ni la ilaha illa Allah haelewi kwa sababu hajui shuruti zake wala hajui arkanu zake wala hajui nawaqir zake wala mawabitu za la ilaha illa Allah hazijui anasema nilisikia watu wanasema kitu nami nikakisema hajui Muhammad ibn Abdullah na haki zake hazijui anasema fa inni sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu hakadha yaqulu uko kaburini nani atakusaidia nani atakujibia maswali nani atakunufaisha na wao wameingia kaburini kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatba'u al-mayyit salatu au tatba'u al-mayyit al-mayyit salatu zinamfuata mayyit vitu vitatu ahluhu wa maluhu wa madha wa amaluhu watu wake na mali zake na matendo yake fayarji'ani ithnani, vinarejea viwili, mali zake na watu wake wanarejea, na anabaki mmoja ambaye ni amali zake ndio umebaki nazo. Alafu nasema ha ha la adri fa inni sami'tu an yaquluna shay'an fa qultu, nilisikia watu wanasema kitu nami nikasema. Na kwa nini usiwe hivyo? Wakati ukimkuta imamu anaswali unafanya huelewi. Ikitokea umechelewa rakaa moja unatatizika Ikitokea umekosea haujui sijidatisaha hukumu zake zikoje, hauelewi. Ikitokea umerudi nyumbani, swala ya sunna hujui kwa sababu huna ilmu. Kadhalika familia yako iko hivyo, inatangatanga. Kwa nini usiseme? Nisikia watu wanasema kitu nami nikasema, na ukijui kweli hujui kwa sababu huna ilmu na mtu anabaki anatangatanga kwa sababu duniani pia alikuwa anatangatanga كما نقسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الناس ثلاثة واتوكم كل متات العالم الرباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج الرعاع أتباع كل ناعق واتوكم كل متات واتوكم كل جانب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى نسمع رضي الله تعالى عنه سيما watu كل ما تاتوا Kundi la kwanza ni mwana wa chuoni ambaye analea wenzake na kuwasomesha umo. Kundi la pili ni mwanafunzi anayesoma ili asalimike, ainusuru dini yake. Kundi la pili umo. Kundi la tatu la hatari, anasema ni bendera fuata upepo, atbau kulli nae alladhina yatbauna kulla rihi, wale wanaofuata kila upepo unapomili, wanamili huko. Waislamu wengi leo hii, Waislamu wengi leo hii na mahala bora wangekuwa hivi ambao tunajua shapotea zamani masufi hata waliojinasibu kwa sunna waislamu wengi hata wanaojinasibisha na sunna wao na wake zao na watoto wao na familia zao ni mabendera yanafuata upepo tu hawaelewi msiani mashaki ndugu zangu waja wa allah Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inabebwa kwa nguvu ya imani iliyojawa na ilmu, si vinginevyo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema yushiku antadaa alaikum al-umam hadithi ya Thauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushiku antadaa alaikum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha قالوا ومن قلة نحن يومئذ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت هكذا Mtume sallam aliposema yanakaribia mataifa makundi ya maadui yenu kukushambulieni kukuvamieni kunyang'anyana dhidi yenu, maadui wanakaribia kukutafuneni. masahabu wakadhania labda tutakuwa wachache, tutapungua maadui wapate nafasi ya kutushambulia yani kwa sababu tutakuwa wachache akasema sivyo hivyo mnavyodhania bali waislamu wakati watakuwa ni wengi mno hakadha leo nyumba hii fulani ya juma nyumba ile fulani ya, ya, ya Ali, nyumba ile fulani ya Hamis, nyumba ile ya Khalid, nyumba ile ya fulani, nyumba ile ya nani, nyumba ile hakadha na hivyo hivyo nyumba hizo utakuta mle kuna shiriki pale kuna matunguli mle kuna mziki mle kuna taarabu nyumba za Uislamu hizo. Hizi nyumba za Uislamu zimekuwa na ghusaia aliyosema Mtume sallallahu anasema ni wengi lakinnakum ghusaun kaghusai sail, lakini itakuwa ni uchafu kama uchafu wa maji yanayobebwa na maji ya barabarani, maji ya mvua. Tunaona mfano mzuri huu, mfano mbaya sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafananisha kundi la Waislamu wasiokuwa na ilmu na imani ni sawa sawa na uchafu wa maji ya mvua ikinyesha humo utakuta vigae machupa makaratasi pempasi za watoto makopo vinavyosagwa na yale maji barabarani waislamu kufananishwa na uchafu huo hivi ni haki kweli ni mfano mzuri kweli lakini ni sawa kwa sababu amefikia hapo Haya ni maneno ya Rasulul Karim Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini Muislamu hajui qurani kitabu chake? Kitabu cha Mola wake. Kwa nini? Kwa nini Muislamu hajui la ilaha illa Allah hajui? kwa nini mke wako hawezi kusoma kitabu cha Allah hata juzu mbili basi ndo anakwenda na jitihada anakwenda taratibu kwa nini hasomi darsa halazimiani na darsa kwa nini hayuko namna hiyo ni kwa sababu waislamu wameiacha dini yao imam malik anasema maneno tulianza nayo la yasluhu آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها حكي تتنجنزا مويسو وأمه اسفقوا فكيلة كيلشة تنجنزا مانزو كيلشة تنجنزا مانزو لين العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه فإنهم تعلموا وعملوا بعلمهم ودعوا الناس إلى التوحيد wasabaru ala adha na wakasubiri juu ya maudhi walikuwa hivyo ndio maana uislamu kasimama lakini waislamu katika zama tulizonazo mazingira ni magumu na hayo ndio yanasababisha jambo alilolisema shekh hapa shekhe abu abdurrahmani shafi jambo la kuyumba mwislamu anakuwa hana mawqif sana sana waislamu wanabaki kulalamika mashekhe wanatuyumbisha mashekhe kadhaa mi huwa wanauliza mfano mmoja na mi nakuulizeni kwa sababu mashekhe wanaongea ni wengi na kila shekhe anaita kwenye kundi lake na kila shekhe anasema kundi lile halifai na kila shekhe anaita kwenye hutuba kwenye mihadhara kwenye kadha ndio hivyo ndio mzee wangu halisiana waislamu tunayumba unajua kwa nini tunayumba kwa sababu hatuna elimu mfano wake ni nini huwa ninatoa mfano ukienda stand ambao kuna magari mengi kuna gari inaenda daa kuna gari inaenda kampala kuna gari inaenda kibondo kuna gari naenda Msoma, kuna gari naenda Arusha, zote ziko na kuna makonda kadhalika, kuna wapiga debe zaidi ya mia wakisema huku huku, tunakutana nao. Nani ashawai kupanda gari inayoenda Kibondo baada ya kwenda Dar es Salaam? Yupo? Hapana. Kwamba bwana amenipandisha gari, sio kwa sababu ya kelele zenu. Hapana, kwa sababu Islamu anajua anapokwenda wakipiga kelele hii anawaacha anatafuta gari yake la mwislamu akipigiwa kelele anayumba kwa hiyo makundi mbalimbali ataingia kwenye ushia ataingia kwenye usufi ataingia kwenye uhwani ataingia kwenye ukhawariji ataingia kwenye mapote mengi kwa sababu hajui njia yake wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, lakini hiyo inahitaji ilmu, na hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuate. Utaijuaje na wewe husomi? Utajuaje hii njia? Utaitesti kwa kutumia ulimi. Hii njia utaionja kutumia ulimi, utainusa kwa harufu ya pua, utaisikia kwa sikio, utaihisi kwa ngozi, kwa milango ya fahamu hii. Njia hii utaijua kwa ilmu na ndio maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema fa inna man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira atakayeishi baada yenu sana ataona ikhtilafu nyingi alisema mkiona ikhtilafu nyingi hebu pimeni kwa vipimo vya kawaida au angalieni wengi wako wapi angalieni wazee zaidi ndio wako kwenye haki angalieni kabila kubwa ndio mlifuate la fa alaikum bisunnati kaifa ta'rifu sunna bil ilm mkiona ikhtilafu nyingi kuweni na elimu ya sunna ndio uifuate hiyo tu wa hakadha ndivyo anasalimika muislamu kwa ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kusalimika sisi katika zama hizi za mwisho ambazo ni zama za ghurba بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء Uislamu unaanza mgeni utarudi mgeni. Salama yetu katika huo ugeni ni kutafuta elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, namalizia naihusia nafsi yangu, kadhalika nazihusia nafsi zenu, ndugu zangu Waislamu, tushikamane na Qur'ani tushikamane na sunna hatuwezi kushikamana navyo hivi viwili isipokuwa kwa ilmu kwa kuvisoma tutenge umri wetu kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah na asione mtu anapoteza muda au asione mtu anadhalilika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndo sababu ya kusalimika kwake yeye tena assaada alabadia alajila walajila atasalimika duniani kadhalika akhira tuisome dini ya mola wetu tulazimiana dini ya allah subhanahu wa taala na kupitia kuisoma dini ya allah tutaipata na tutalazimiana na njia ya sawa ambayo tunaisoma kila saa ihdina sirat almustaqim tuongoze njia iliyonyoka njia iliyonyoka ni ipi صراط الذين انعمت عليهم من جاي والي امبو الله من يمشى جوياو لكن ناني من النبيين كفكان جيني والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيق منبي وكويل مشهداء هاوندو مرفيق وزوري صراط الذين انعمت عليهم تنومبا نتم مجد قومبا نا امام كومبا نسيت مسوا اهدنا صراط المستقيم ukisoma leo Imam Saadi rahimahullah ta'ala ni marefu anaeleza kwa nini Allah amemwamrisha mja wake kila swala aombe hidaya si vinginevyo kila swala uombe hidaya ihdina sirata almustaqim na mtume saa salam anaomba hivyo si kwamba alikuwa amepinda na kuomba Allah uniongoze njia iliyonyoka mtume alikuwa amepinda la masahaba walikuwa amepinda la wanaomba ihdina sirat almustaqim aimmatul huda walikuwa wamepinda la ihdina sirat almustaqim wewe muislam hata kama unajiona uko sawa lakini ihdina sirat almustaqim ili upate taufiki ya Allah ya kudhibiti katika njia sawa lakini njia hiyo ina mambo mawili yanayofuatia siratal ladhina an'amta alaihim njia wale ambao Allah umeneemesha juu yao lazima ulazimiane nao njia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na njia masahaba wake as-salafu salih ndio hiyo ghairi al-maghlubi alaihim sio wale ambao wamekasirikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anawataja hapo waliokasirikiwa ni nani al-yahud kadhalika wala dhalin wala waliopotea ni kina nani an-nasara wanataja ahlul ilm kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah man dhalla min ulamaina faqad tashabbaha bilyahudi, atakayepotea katika watu wenye elimu miongoni mwetu, yani mtu akawa na elimu akapotea, amefanana na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi ndio ambao Allah anawataja ghairil maghdubi alaihim, walikuwa na elimu, walimjua Muhammad ibn Abdullah kama wanavyozijua nafsi zao, kama wanavyowajua watoto wao. Wama dhalika dhallu ala ilmihim, walipotea pamoja na elimu yao. Wapo watu wanasoma lakini anakwenda kinyume na njia ya usawa kwa sababu pengine shahawat na shubuhat na mambo mfano wa hayo anaacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala anaingia katika batil na anaweza akajinasibisha na sunna wakati mwingine hata akajinasibisha na manhaju salaf lakini akapotea kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi yake الله نسمى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها katika sura al-A'raf wasomewe Muhammad mfano wa yule mtu tuliyempa aya zetu واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها akazivua akajiweka mbali na aya zetu فأتبعه الشيطان شيطان كمفاتا فكان من الغاوين كون كتكون يبتيا ولو شئنا لرفعناه بها تنجتك تنجم ينوى آية ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه لكن هي أليكيتا كتكارجة كفاتا ما الله كمواتك kwao atakayepotea na elimu amefanana na يهودي na atakayepotea katika wajinga amefanana manaswara wanaoimba kila kukicha yesu we kadha we kadha wanalia kila kukicha ni ujinga tu hukuti wanasomeshana hata hiyo bebo yenyewe kwamba wanasomeshana mstari hadi mstari kuta manaswara wanasomeshana wapi wakienda mekanisani wamebebelea zile bebo kama zipu tu mradi tu fashion amejifunga salama lake amening'iniza hapa wala alina faida zaidi ya kwamba ni kidude tu kimechongwa ndo anakiabudu hicho kidude ambacho kimechongwa kutokana na mti ndo kimungu kingine kimechongwa kwa udongo ndo kimungu kingine kichuma kinachongwa pale kwa mafundi vyuma pale ndo kimungu anaabudu hicho baada ya kumwabudu allah subhanahu wa taala ni kwa sababu ya ujinga kwa atakayepotea bila elimu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema amefanana manaswara kwa sababu anaabudu sana lakini hasomi, anajiliza sana hasomi, anafunga sana hasomi, anaswali sana hasomi, matendo mengi kwa wingi hasomi dini ya Mola wake. Ndugu zangu, dini ya Uislamu imekuja na jambo la alilmu wal amal bila kusoma na kufanyia kazi hakuna kufaulu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala mkarimu atuwafikishe katika jambo la ilmu na amali na atuwafikishe katika kuifuata sunna ya mtume sallam na manhaji ya wema waliotangulia mpaka tukutane naye Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala ala wa a'lam wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi jamii ujumbe mzito ambao wameweza kutufikishia katika alfajiri hii ya leo kwetu haya ambayo tunayapokea kutoka kwa mashaka zetu tunayaandika kwa wino wa dhahabu kubwa ndugu imani mashaka zetu wao wamefikia tayari wameondoa dini jukumu lilobaki mimi na wewe katika haya ambayo tunayapokea tunayaacha hapa au tunaenda kuefanya kazi waume zangu yasiishie hapa, bali kila mmoja aende na dhamira kwamba katika haya mimi nakwenda kuyafanyia kazi katika utaratibu kadhaa, lakini hakuna utaratibu nzuri ni kujikita katika mlango kufanya nini, kusoma dini. Kwa hivyo ndugu zangu, shakshak tunashukuru tunasema, wala nasi wala asiyeshukuru watu kwa hiyo nasi tunatamani tungeendelea kuwa ili tujenge faidika zaidi, lakini hata hiki tulichokipata si hapa. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala azidi kuwaatilia wepesi katika majukumu yenu, na sisi mtuombee Allah atuwekee jaya ili na sisi tuone kama tutaweza kuyafanyia kazi haya ambayo mmetuachia ikiwa ni vima kwetu. Thank you.